Tufail ibn Amr je bio u džahilijetu ugledan čovjek u plemenu Devs. Spadao je među daleko čuvene i poštovane ljude i među drugim arapskim plemenima. U njega se lonac sa hranom nikada nije smicao savatre, a vrata njegove kuće se nikad nisu zatvorila ispred putnika namjernika. Hranio je gladne, Umirivao je one koji su bili u nekom strahu, davao je utočište onima koji su ga tražili. Osim toga, Tufail je bio veoma rječit, oštrouman i pronicljiv. Bio je pravi pjesnik, čije recitovanje je u tančine isticalo slast i gorčinu njegovih stihova. Jednostavno rečeno, njegove riječi su bile poput sihra, ili čarolije. Svoje pleme u malom obalskom naselju po imenu Tihame Tufeli napustio i uputio se u pravcu Meke. Tako je počelo nadmetanje između Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselem i nevjernika iz plemena Kurejiš. I jedna i druga strana je nastojala da za sebe pridobije svakog novog pomagača, i tako dobije podršku za svoje ciljeve. Allahov poslanik, sallallahu alaihi veselem, je pozivao u vjeru u svoga gospodara, a oružjem ubijaše iman i hak. Kurejšije su se borili protiv njegove misije služeći se svim mogućim sredstvima i oružjima. Tako se tu Tufail iznenada nađe u središtu ove borbe, potpuno nespreman i bez imalo želje i namjere. On nije došao u Meku s tim ciljem, a o sukobu između Muhammeda i Korešija dotada nije ništa ni čuo. I otuda potiče priča Tufail ibn Amra et Devsija u vezi ovog sukoba. Priča koja se ne može zaboraviti. Pa da čujemo tu vrlo neobičnu priču. Tufail kaže Došao sam u Meku i samo što su me vidjeli uglednici iz plemena Kurejš, odmah mi priđoše, veoma se srdačno sa mnom pozdraviše i tako gostoprimljivo me kod sebe primiše i smjestiše. Onda se kod mene sakupiše najstariji i najugledniji iz njihovog plemena, te mi rekoše, o tu fejle, došao si u naš kraj pa znaš da ovdje ima čovjek koji za sebe tvrdi da je poslanik i koji je unio razdor i mržnju u naše redove i naše porodice. Bojimo se da se s tobom i tvojim ugledom kod tvog plemena ne dogodi to što se dogodilo s nama. Nipošto ne razgovaraj s tim čovjekom i ne slušaj ga ako bi on tebi htio šta reći. Njegove riječi su poput čarolije, rastavljaju sina od oca, brata od brata i ženu od muža. Dalje priča tu Tako mi Allaha Neprestano su mi pričali o čudnim stvarima u vezi tog čovjeka, upozoravajući me na opasnosti i po mene i po moj narod od njegovih dijela, da sam čvrsto odlučio da se nikako ne primaknem tom čovjeku, a kamoli da mu se obratim ili da ga šta poslušam. A kada sam ujutro poranio u meščit da obavim obilazak oko Kabe, te da potražim blagoslov od idola koje smo hodočastili i veličali, natrpao sam uši pamuka bojeći se da do mog sluha ne doprije nešto od Muhammedovog govora. Ali dok sam ušao u mesčit, vidio sam ga kako mirno stojeći obavlja namaz, drugčiji od našeg namaza, kako se klanja na način na koji se mi nismo klanjali. Stajao sam kao opčinjen tim što sam vidio, zadivljen njegovim ibadetom i skrušenošću, te poče polako, sve malo pomalo, bez ikakve namjere i potpuno nesvjesno, da mu se primičem dok ne dođu sasvim blizu njega. Tako do mene ipak dopriješe neke riječi koje je on izgovarao, te čuh neki nepoznat, ali lijep govor. Tada rekoh sam sebi, ja da ne bio tu fejle, pa ti si pismeni razuman čovjek. Pa valjda znaš razlučiti lijepo od ružnog, pa što da ne poslušaš šta taj čovjek govori. Ako to bude nešto lijepo, prihvatit ćeš to. A ako bude ružno, to ćeš odbaciti. Tako ostadoh sve dok Allahov poslanik ne ode svoje kući, te ja krenuh za njim. Pa kada on uđe u kuću, i ja uđoh iza njega. Onda rekoh, o Muhammede, tvoji su narodnjaci mi o tebi rekoše to i to, te mu sve ispriča. I tako mi Boga, toliko su me zastrašili s tobom i tvojom misijom, da sam uši začepio pamukom kako ne bih od tebe ništa čuo. Ali Allah je dao te sam ipak nešto čuo od tvojih riječi i to mi se dopalo. Pa daj i izloži mi i ispričaj šta imaš. On mi sve o sebi ispriča i objasni svoj zadatak. Prouči mi suru Ihlas i Felek i Allaha mi Nikad ništa ljepše nisam čuo, niti sam vidio pravednije stvari od njegove misije. Tada mu pružih svoju ruku i posvjedočih da nema drugog Boga osim Allaha, a da je Muhammed Allahov poslanik. Tako uđoh u vjeru islamu. A u Meki provedoh određeno vrijeme učeći o popisima Islama, pamteći ono što sam uspio iz Kur'ana, a kada se odlučih na povratak u svoj narod, rekoh, O Allahov poslaniče, ja sam čovjek koji se poštiva u svojoj porodici, pa ja odoh da i njih pozovem u islam. Pa moli Allaha da mi da neki dokaz koji bi mi pomogao u tom mom pozivanju. Allahu poslanik reče, Allahu učini mu neki dokaz koji će mu pomoći u onom što on naumi od hajra. Dalje priča Tufail Otišao sam u svoje pleme i kada sam bio na nekom uzvišenju iznad njihovih kuća, ispred mojih očiju zasvijetli neko jako svjetlo poput svjetiljke. Ja rekoh, o Allahu, učini da ovo svjetlo ne bude na mom licu, jer se bojim da će kazati kako je ovo kazna koja je obilježila moje lice zbog napuštanja njihove vjere. Tada se ono svjetlo preseli na van moga bića, te ljudi počeše promatrati tu svjetlost koja bijaše okačena poput nekog kandilja, dok sam se ja spustio sa brda u dolinu. Kada stigoh kući, prvo mi dođe moj otac, koji bijaše starac u podmaklim godinama života, te mu rekoh, bježi od mene oče, niti sam ja tvoj, niti si ti moj. A zašto sine? Upita me. Zato jer sam ja primio islam i slijedim vjeru Muhameda, sallallahu alaihi ve o sine, pa moja vjera će biti kao tvoja, reče mi otac. Idi onda pa se okupaj i očisti svoju odjeću, te dođi da te poučim onom što sam naučio. Moj otac ode pa se okupa, očisti svoju odjeću, dođe mi da mu izložih vjeru islamu i on je primi i postade musliman. Onda dođe moja žena te i njoj rekoh, pježi od mene, niti sam ja tvoj muž, niti si ti moja žena. A zašto tako ti i oca i majke? Upita me ona. Rastavio nas je islam. Postao sam musliman i slijedi Muhameda sallallahu alaihi veselem. Pa moja vjera će biti kao i tvoja, reče ona poput mog oca. Idi onda i operi se u vodi ziš šera, rekoh joj. A ziš šera bijaše jedan od idola plemena Devs, oko kojeg je tekla voda koja je doticala sa obližnjeg brda. Tako ti i oca i majke, zar se ne bojiš da će mi ziš šera nešto nauditi? upita me žena sa strahom u očima. Teško li se tebi i tom idolu, povikah. Rekoh ti da ideš i da se okupaš tamo daleko od sviju, a ja ti garantujem da ti taj kameni idol neće ništa učiniti. Ona ode te se očisti i okupa, a kada dođe, ja joj izloži sve osnovno vjeri islamu, te i ona prihvati novu vjeru i posta muslimanka. Onda poče svo pleme Devs pozivati u islam, ali se oni slabo odazvaše, osim Ebu Hureyre, koji prvi prihvati vjeru islam. Kada sam ponovo otišao u Meku, otišao sam Allahovom poslaniku, a sa mnom je bio Ebu Hureyre. Muhammed, sallallahu alaihi veselem, mi reče, šta ima kod tebe o tu fejle? Ja rekoh, srca moga naroda na kojima su prepreke i zastori, pa su i dalje u žestokom nevjerstvu. Pleme se predalo griješenju i neposlušnosti. Allahu poslanik sallallahu alihi veselem ustade, uze abdest i klanja pa podiže ruke prema nebesima. Ebu Hureyre kaže, kada sam ga vidio, pobojao sam se da će uputiti dovu Allahu da uništi moj narod, pa rekoh, jadno moje selo, ali Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poče učiti. O Allahu, uputi pleme Devs na pravi put. O Allahu, uputi Devs. O Allahu, uputi ih. Onda se okrenu tu fejlu, pa reče. Vrati se svom narodu, budi blag prema njima i poziva ih u islam. Dalje kaže tu fejl. Proveo sam u plemenu Devs pozivajući svoj narod u islam, dok je za to vrijeme Allahov poslanik sallallahu alejhi ve učinio hidžru u Medinu, a zatim je prošao Bedr, Uhud i Hendek. Onda sam otišao vjerovjesniku, a sa mnom je bilo 80 porodica iz plemena Devs, koje bijahu iskreno prihvatila islam, te to veoma obradova vjerovjesnika. Čak nam je svima dao i udio od plijena iz bitke na Hajberu. Rekao smo mu, o Allahu poslaniče, postavi nas na desnu stranu muslimanske vojske u svakoj sljedećoj bitci koju budeš vodio i dozvoli da naša lozinka bude mebruža. Dalje kaže tu fejl Od tada sam stalno bio sa vjerovjesnikom, a kada smo oslobodili Meku, rekoh mu, o poslaniče, dozvoli mi da odem i spalim I idol Amra ibn Hamemeh. Nakon što mu je to Allahu poslanik dozvolio, on je sa grupom svojih saplemenika otišao i kada je došao do tog kipa i počeo da ga pali, Oko njih su se sakupile žene, djeca, ljudi, gledajući kakva će ga kazna dostići zbog uznemiravanja njihova božanstva. Najmanje što su očekivali bio je grom koji će ga pogoditi. Ali Tufejl je bez ikakvog straha i dileme zapalio tog idola, ismijavajući ga istovremeno stihovima punim omalovažavanja kako je idol dogorijevao, s njim su dogorjevali i posljednji ostaci širka plemena Deves. Tako sav tu narod primi islam i postadoše iskreni vjernici. Poslije toga Tufel se nije odvajao od Allahovog poslanika sve dok ga Allah nije pozvao u svoje društvo a kada je poslije vjerovjesnik koji je smrti izabran prvi halifa Ebu Bekr Esidik, pod njegovom komandom tufel stavi i sebe i svoju sablju i svog sina. A kada su vođeni ratovi protiv Murteda, Tufejl među prvim muslimanima krenu borbu protiv leme Elke Zaba, vodeći sa sobom i sina Amra. Na putu prema Jemami Tufejl reče svojim drugovima. Sinoć sam usnio san, pa mi ga protumačite. Pitaše ga, a šta si usnio? On počeje. Sanjao sam kako mi je glava potpuno obrijana i kako ptica izlijeće iz mojih usta, te kako me neka žena strpala u svoj stomak. Onda sam vidio kako me moj sin Amr traži, ali uzalud, jer je pred njega stavljena neka prepreka koju nije mogao savladati. drugovi mu rekoše, a er inša Allah, Isus tegoše od daljih komentara. Onda tu fail nastavi. Što se mene tiče, ja sam san, sam sebi već protumačio. Što se tiče brijanja glave, znači da će biti sječena. Ona ptica što izlazi iz mojih usta, to je moja duša. A ona žena što me je sakrila u svoj stomak, to je zemlja u koju ću biti ukop. Nadam se da ću poginuti kao šehid. A što se tiče mog sina koji traga za mnom, on će težiti za šehadetom. Što ću ja uspjeti uz Allahovu dozvolu, ali on će to postići nekom drugom prilikom. A u samoj bici na jemavi, ugledni sahabija, drug vjerovjesnikov Tufail ibn Amr et Devsi je pokazao veliko junaštvo, sve dok nije pao kao šehid na poprištu te za muslimane presudne bitke. Tufailov sin Amr, ugledajući se na oca, Neprestano se borio sve dok ga rane i umor nisu savladali i ostavši bez desne šake. Tako se on vratio u Medinu nakon bitke, ostavljajući na poprištu je mame, oca i ruku. Kasnije, u vrijeme vladavine halife Omera ibnul Hataba, dok su se kod njega nalazili gosti u zijaretu, među njih uđe Tufejlov sin Amr. Kada donesoše hranu, halifa pozva prisutne da jedu, a Amr se odmače u stranu, izbjegavajući da s njim jede. Halifa Omer, neka je Allah zadovoljan njime, mu reče. Šta je s tobom? Da se ne stidiš zbog svoje odsječene ruke. Da vladaru pravovjernih, odgovori Amr. Omer na to doda. Tako mi Allaha ja neću probati ovo hrane sve dok je prvi ti ne promiješaš svojom odsječenom rukom. Pa od nas nema ni jedan da je neki njegov dio tijela već u džennetu, osim ti. Završi Omer, misleći na njegovu u borbi odsječenu šaku od rastanka sa ocem, Amr ibn Tufail je stalno priželjkivao šehadet. Tako dođe bitka na Jermuku, velika i strašna bitka između muslimana i vizantinaca i kojoj se među prvima nalazio i Amr. Hrabro se borio i napadao sve dok nije dostigao šehadet, pogibiju koju je priželjkivao kao i njegov otac pa neka se uzvišeni Allah smiluje fejlu Ibnu Amru ed Devsiju, jer je on šehid i otac šehida, neka je Allah zadovoljan njim.